Sura 26. Eš-Šuara Pjesnici Meka 227 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tasim ياسين ميم تلك آيات الكتاب المبين Ovo su ajeti knjige jasne. La'allaka bahi'un nafsaka an la yakunu mu'minin. Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici? Inna ša'nu nazzil alaihim minas samai ajatan fadallat a'nakuhum laha khadi'in. Kad bismo htjeli mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين I njima ne dođe ni jedna nova opomena od milostivoga, a da se od nje ne okrenu. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Oni poriču, pa stići će ih sigurno posljedice onoga čemu se izruguju. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito? Inna fi zalika la kana aktaruhum mu'minin. To je doista dokaz, ali većina njih ne vjeruje. وان ربك لهو العزيز الرحيم A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. Wa وَإِذْ نَادَى rabbuka Musa أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ zalimin. A kad je gospodar tvoj Musa zovnuo, idi narodu koji se prema sebi ogriješio. Qawma Fir'aun, ala Narodu Faraonovu, ne bili se Allaha pobojao. Kala rabbi inni اخاف ان يكذبون On je rekao Gospodaru moj bojim se da me oni u laž ne utjeraju ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون Da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete. Zato podaj poslanstvo i Harunu. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون A ja sam njima i odgovoran, pa se plašim da me ne ubiju. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون Neće, reče on. Idite obojica sa dokazima našim. Mi ćemo s vama biti i slušati.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 وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل A dobročinstvo koje mi prebacuješ, da nije to što si sinove Israilove robljem učinio. قال فرعون وما رب العالمين A ko je gospodar svjetova? Upita Faraon. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete, odgovori on. قال لمن حوله ألا تستمعون Čujete li? Reče onima oko sebe Faraon. Kale rabbukum wa rabbu abaikum l'avvalin. Gospodar vaš i gospodar vaših davnih predaka, reče Musa. Kale inna rasulakum allazi ursila ilajkum la Poslanik koji vam je poslan, u je lud, reče Faraon. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate, reče Musa. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين A Faraon reče, Ako budeš kao Boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti. قال أولو جئتك بشيء مبين Zar i onda kad ti budem očigledan dokaz donio? Upita on. قال فأت به إن كنت من الصادقين Pa daj ga, ako istinu govoriš, reče Faraon. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين I Musa baci štab svoj kad on, zmija prava, ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين a onda izvadi ruku iz njedara, kad ona, onima koji su gledali, bijela. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم Ova je zaista vješt čarobnjak, reče glavešinama oko sebe Faraon. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون Hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede. Pa šta savjetujete? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين Ostavi njega i brata njegova, rekoše. A u gradove pošalji da sakupljaju, يأتوك بكل سحار عليم sve čarobnjake vješte će ti dovesti. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabraše. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ a narodu bi rečeno. Hoćete li se iskupiti? La'allana nattabi'u saharata in Da budemo uz čarobnjake, ako oni budu pobjednici. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين A kad dođoše, Čarobnjaci faraona upitaše, da li će nama doista pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici. Kale na'am wa innakum iza minal mukarrabin. Hoće, odgovori on. Bićete tada sigurno meni najbliži. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون موسى im bacite ono što želite baciti. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše, tako nam dostojanstva faraonova, mi ćemo svakako pobjediti. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون Zatim Musa baci svoj štap, koji odjednom proguta ono što su oni lažno izveli. فألقي السحرة ساجدين Čarobnjaci se onda na tle baciše. Kalu amanna bi rabbil alamin. I rekoše, mi vjerujemo u gospodara svjetova, رب موسى وهارون gospodara Musaova i Harunova. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطع لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين Da povjerujete njemu prije dopuštenja moga, viknu Faraon. On je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvu naučio, a vi ćete zapamtiti. Podsjecat ću vam ruke i noge vaše u nakrsti, sve ću vas porazapinjati. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون Ništa strašno, rekoše oni. Mi ćemo se gospodaru svome vratiti. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين Mi se nadamo da će nam gospodar naš grijehe naše oprostiti zato što smo prvi vjernici. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون I mi objavismo Musau, kreni noću s robovima mojim, ali bit ćete gonjeni. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين I faraon posla po gradovima sakupljače. Inna haulai إلى شرذمة قليلون Ovih je zaista malo. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ I rasrdili su nas. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ A mi smo svi budni. فأخرجناهم من جنات وعيون I mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka. وكنوز ومقام كريم Iz riznica i dvoraca divnih. كذلك وأورثناها بني إسرائيل Eto tako je bilo. I mi dadosmo da to naslijede sinovi Israilovi. فأتبعوهم مشرقين I oni ih, kad se sunce rađalo, sustigoše. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون Pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše, samo što nas nisu stigli. Kale kalla, inna ma'ija rabbi jahdin. Neće, reče on. Gospodar moj je sa mnom, on će mi put pokazati. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ I objavi smo Musau, udari štapom svojim po moru. I ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo. وأزلفنا ثم الآخرين I mi onda tamo one druge približi smo. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين I Musa i sve one koji bijahu s njim spasi smo. ثم أغرقنا الآخرين I one druge potopismo. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين To je zaista pouka, a većina njih nisu bili vjernici. وإن ربك لهو العزيز الرحيم A gospodar tvoj je doista silan i milostiv. واتل عليهم نبأ إبراهيم I kaži im vijest o Ibrahimu, إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون kada je oca svoga i narod svoj upitao, čemu se vi klanjate? قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين A oni odgovorili, klanjamo se kumirima i po vazdan im se molimo. قال هل يسمعونكم إذ تدعون On je rekao, da li vas oni čuju kad se molite, أو ينفعونكم أو يضرون ili da li vam mogu koristiti ili naškoditi. Kalu bel vajadna Ne, odgovoriše, ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون A da li ste razmišljali, upita on, da su oni kojima se klanjate, أنتم وآباؤكم الأقدمون vi i kojima su se klanjali davni preci vaši, فإنهم عدو لي إلا رب العالمين doista neprijatelji moji. Ali to nije gospodar svjetova, الذي خلقني فهو يهدين koji me je stvorio i na pravi put uputio, والذي هو يطعمني ويسقين i koji me hrani i poji, واذا مرضت فهو يشفين i koji me, kad se razbolim, liječi, والذي يميتني ثم يحيين i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživiti, والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين i koji će mi, nadam se, pogreške moje na sudnjem danu oprostiti. هب لي حكما والحقني بالصالحين Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri. واجعل لي لسان صدق في الآخرين i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći. min jannatin na'im. I učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati. li abi إنه كان من الضالين i ocu mome oprostiti. On je jedan od zalutalih. ولا تخزني يوم يبعثون i ne osramoti me na dan kad će ljudi oživljeni biti. Jauma la janfa'u malu Na dan kada neće nikakvo blago, ani sinovi od koristi biti. إلا من أتى الله بقلب سليم Samo će onaj koji Allaha srca čista dođe spašen biti. Wa uzlifatil jannatu I džennet će se čestitima približiti. وبرزت الجحيم للغاوين A džehennem zalutalima ukazati. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون I reći će im se. gdje su oni kojima ste se klanjali? Min dunillahi hal jansurunakum au jantasirun. A niste Allahu. Mogu li vam oni pomoći? A mogu li i sebi pomoći? فكبكبوا فيها هم والغاوون Pa će i oni, i oni koji su ih u zabludu doveli u nju biti bačeni. وجنود إبليس أجمعون I vojske iblisove. Svi zajedno. قالوا وهم فيها يختصمون I oni će, svađajući se u njemu, govoriti. تالله إن كنا لفي ضلال مبين Allaha nam, bili smo doista u očitoj zabludi. إذ نسويكم برب العالمين Kad smo vas s gospodarom svjetova izjednačavali, وما أضلنا إلا المجرمون a na stramputicu su nas naveli zlikovci, فما لنا من شافعين pa nemamo ni zagovornika, ولا صديق حميم ni prisna prijatelja. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين Da nam je samo da se povratimo pa da postanemo vjernici. Inna fi zalika la aja, wa ma kana aksa أكثرهم مؤمنين U tome je pouka, ali većina ovih nisu vjernici. وإن ربك لهو العزيز الرحيم A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. كذبت قوم نوح المرسلين I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون Kad im brat njihov Nuh reče, kako to da se Allaha ne bojite? إني لكم رسول أمين Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. فاتقوا الله وأطيعون Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. فاتقوا الله وأطيعون Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون Oni rekoše, kako da te poslušamo kad te makar ko slijedi? Kale, wa ma ilmi bima kanu ja'malun. Ne znam ja šta oni rade, reče on. In hisabuhum illa ala rabbi. لو تشعرون Svi će pred gospodarom mojim, da znate, račun polagati. وما أنا بطارد المؤمنين A ja vjernike neću otjerati. إن أنا إلا نذير مبين Samo javno opominjem. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين Ako se ne okaniš, o Nuhu, rekoše oni, bit ćeš sigurno kamenovan. قال رب إن قومي كذبون Gospodaru moj, reče on, narod moj me u laž utjeruje, فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Pa ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون I mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi, krcato i spasili. ثم أغرقنا بعد الباقين a ostale potopili. Inna fi zalika la aja, wa ma kana aktarum mu'minin. To je pouka, ali većina ovih nisu vjernici. Wa inna ربك لهو العزيز الرحيم A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. كذبت عاد المرسلين I Ad je smatrao lažnim poslanike, إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون Kad im brat njihov Hud reče, kako to da se Allaha ne bojite, إني لكم رسول أمين ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. فاتقوا الله وأطيعون Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. أتبنون بكل ريع آية تعبثون Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući, وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti. واذا بطشتم بطشتم جبارين A kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici. فاتقوا الله واطيعون Bojite se Allaha i meni budite poslušni. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون Bojite se onoga koji vam daruje ono što znate. امدكم بانعام وبنين Daruje vam stoku i sinove. وجنات وعيون i bašće i izvore. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Ja se doista bojim za vas na velikom danu patnje. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين Rekoše oni, Nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik. إن هذا إلا خلق الأولين Ovako su i narodi davnašnji vjerovali. وما نحن بمعذبين I mi nećemo biti mučeni. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين I oni su ga nastavili u laž pa smo ih mi uništili. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje. وإن ربك لهو العزيز الرحيم A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. كذبت ثمود المرسلين I Semud je smatrao lažnim poslanike. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون Kad im brat njihov Salih reče, kako to da se Allaha ne bojite, إني لكم رسول أمين ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. فاتقوا الله وأطيعون Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. أتتركون فيما هاهنا آمنين Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni sigurni? في جنات وعيون U vrtovima i među izvorima, وزروع ونخل طلعها هضيم u usjevima i među palmama sa plodovima zrelim. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Zato se bojite Allaha i poslušni meni budite. ولا تطيعوا أمر المسرفين I ne slušajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju, الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون koji na zemlji ne zavode red, već nered uspostavljaju. Kalu innama anta minal Rekoše oni, ti si samo opčinjen, ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين Ti si čovjek, kao i mi, zato nam donesi jedno čudo ako je istina to što govoriš. Kale hadihi naqatun laha širbun wa lakum širbu jaumim ma'lum. Evo, to je Kamila, reče on. U određeni dan ona će piti, a u poznati dan vi. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم I ne učinite joj nikakvo zlo, da vas ne bi stigla patnja na velikom danu. فعقروها فأصبحوا نادمين Ali oni je zaklaše i potom se pokajaše. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ I stiže ih kazna. To je pouka ali većina ovih neće da vjeruje. وإن ربك لهو العزيز الرحيم A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. كذبت قوم لوط المرسلين I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون Kad im njihov brat Lut reče, kako to da se ne bojite, إني لكم رسول أمين ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. فاتقوا الله وأطيعون Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. mene će gospodar svjetova nagraditi. Atatuna zukrana minal alamin. Zašto vi, mimo sam svijet, sa muškarcima općite, وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون a žene svoje, koje je za vas gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite. Kalu la in lam tantahi ya lutu takunanna minal muhrađin. Rekoše oni, ako se ne okaniš, o lute, bit ćeš sigurno prognan. Kale inni li amalikum minal kalin. Ja se gnušam toga što vi radite, reče on. Rabbi nađini wa ahli mimma ja'malun. Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade. فنجيناه وأهله أجمعين I mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu. Sve, إلا عجوزا في الغابرين osim starice, koja je ostala sa onima koju su kaznu iskusili. Thumma dammarna al A zatim smo ostale uništili. Wa amtarna alayhim mataran fasaa matarul munzarin spustivši na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje. A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. Kazzaba ashabul il mursalin. I stanovnici Ejke su u laž ugonili poslanike. Iz kale lahum šuajbun ala Kad im Šuajb reče, kako to da se ne bojite? Inni lakum rasulun amin. Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين Pravo mjerite na litru i ne zakidajte. وزنوا بالقسطاس المستقيم a na kantaru ispravnom mjerom mjerite. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين I ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po zemlji nered praveći ne činite. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين I onoga koji je stvorio vas i narode davnašnje bojite se. Kalu innama anta minal musaharin. Rekoše oni, ti si samo opčinjen, وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين i ti si samo čovjek kao i mi. Za nas si ti doista lažac pravi. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Zato spusti na nas kaznu s neba, ako istinu govoriš. قال ربي أعلم بما تعملون Gospodar moj dobro zna šta vi radite, reče on. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم I oni su nastavili da ga u lažu tjeruju, pa ih je stigla kazna iz oblaka. A to je bila kazna jednog strašnog dana. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين To je pouka. Ali većina ovih neće da vjeruje. وإن ربك لهو العزيز الرحيم A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. I Kur'an je sigurno objava gospodara svjetova. Nazala bihi ruhul amin donosi ga povjerljivi Džibril. Ala kalbika li takuna minal munzirin. Na srce tvoje da opominješ. Bilisanin arabim mubin. Na jasnom arapskom jeziku. وإنه لفي زبر الأولين On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih. Awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israil. Zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovih. ولو نزلناه على بعض الأعجمين A da ga objavljujemo i nekom nearapu, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين pa da im ga on čita. Opet u nj ne bi povjerovali. Kadalika salaknahu fi kulubil muđirimin. Eto, tako to mi u srca griješnika uvodimo. La yu'minuna bihi hatta حتى يروا العذاب الأليم Oni u nj neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu, فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون koja će im iznenada doći, kad je najmanje budu očekivali. فيقولوا هل نحن منظرون Pa će reći, hoće li nam se imalo vremena dati? أفبعذابنا يستعجلون Zašto oni kaznu našu požuruju? أفرأيت إن متعناهم سنين Šta ti misliš, ako im mi dopuštamo da godinama uživaju, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون i na posljedku ih snađe ono čime im se prijeti. Ma anhum ma kanu Zar će imati šta od slatkog života koji su provodili? وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Mi ni jedan grad nismo razorili prije nego su im došli oni koji su ih opominjali. ذكرى وما كنا ظالمين da bi pouku primili. Mi nismo nepravedni bili. وما تنزلت به الشياطين Kur'an ne donose šeitani, وما ينبغي لهم وما يستطيعون nezamislivo je da to oni čine. Oni to nisu kadri. إنهم عن السمع لمعزولون Oni ga nikako ne mogu prisluškivati. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom Bogu, da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni. وأنذر عشيرتك الأقربين I opominji rodbinu svoju najbližu. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede. in asavuka fa kul inni A ako te ne budu poslušali, ti reci ja nemam ništa s tim što vi radite. وتوكل على العزيز الرحيم I pouzdaj se u silnoga i milostivoga, الذي يراك حين تقوم koji te vidi kada ustaneš. Da sa ostalima molitvu obaviš. Jer on doista sve čuje i sve zna. هل انبئكم على من تنزل الشياطين Hoću li vam kazati kome dolaze šeitani? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Oni dolaze svakome lašcu. wa Oni prisluškuju i većinom oni lažu. Wa šu'ara'u A zavedeni slijede pjesnike. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude, وأنهم يقولون ما لا يفعلون i da govore ono što ne rade? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra dijela čine, i koji često Allaha spominju, i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju. A mnogobošci će, sigurno, saznati u kakvu će se muku uvaliti.